na huwezi kusema kitu kwa sababu utatovuka nidhamu na heshima lakini katika kuwazungumza wanavowataja wanawazungumza kama vile masahaba hawana kitu wao na ndio maana wakitukana masahaba wao hawashtuki chochote kile lakini mpaka watukane mashekhe wao ndio utaona kwamba watu wanakuja juu na maneno haiwezekani hatukubali lakini anaweza kutukanwa Abu Bakar na yeye yuko katika hadhara hiyo hiyo hawezi kusema kitu ndio maana alipoitwa Sheikh wa Kishia kule katika hadhara moja ya Dar es Salaam akaambiwa wewe unawatukana maswahaba wewe kweli alipokuja akasema aha, aha maswahaba tunawaheshimu lakini maimamu wetu sisi Ali tunawaheshimu hiyo lugha unaelewa maana yake nini na lakini ukisoma katika vitabu vya Shia liko wazi Abu Bakari wa Umar huma kafirani wa kafiru man ahabbahuma na hiyo ndio itikadi yao Abu Bakr na Umar ni makafiri na ni kafiri atakayewapenda wao sisi tutabaki vipi hivyo ndio walivyo watu lakini ni watu maswahaba ukiwaangalia wanavyoelezwa na watu wanawasema vibaya mpaka watu wa kawaida wanakaribia kuona kwamba hakuna kitu namna wanavyodogesha na sisi tunafahamu kuna baadhi ya makundi hawawezi kumuita mtoto wake mtu Abu Bakar wala Umar hawezi kumuita hivyo wala Uthman hawezi kuitwa jina hilo huwezi mtu kuitwa jina hilo uitwe mtu kafiri mtu muite jina hilo hawezi kukubali watu wambadilisha majina kwa sababu ya kuingia teknolojia majina yao yalikuwa hivyo Omar anaitwa mtu yote hii ni kuwa nyongesha lakini pia ni njia ya kwenda ku, kunyongesha uislamu lakini sasa watu wakizungumza mmoja akafanya insafi akasema jamani hawa mawahabi wa kweli tawapinga sana kwenye maulidi lakini jamani hawa mashia ni hatari zaidi kuliko mawahabi sasa mwanzo akisema mawahabi ni kama kensa sasa ikuwa huyo mtu mwingine hatari zaidi atakuwa nini maradhi gani hmm. akiwa sema alifanya insaf na haya maneno wanazungumza hata karibuni hivi yalizungumzwa hivi maneno watu wakazungumza wakazungumza wale wenyewe wakaona kwamba ah, kuna labda kuna kitu tu kimepita upepo fulani lakini sio kweli baadaye mambo yametulizana nataka kusema kwamba masahaba ni watu ambao Allah aliwachagua ili kusuhubiana na mtume wake waibebe ile dini wawafikishie watu wengine hawa watu wana fadhila katika huu Uislamu haya maneno hayamaanishi kwamba hawakuwa wakikosea haimaanishi kwamba hawakutenda makosa haimaanishi kwamba walikuwa maasumu sio maana yake hiyo lakini ni watu wana fadhila na ni watu bora katika umma huu kuliko watu wengine waliokuja baadaye na Qur'ani inasema hivyo والذين جاءوا من بعدهم وسبب آية نانة يا سورة الحشر إنه يليزة واتو إنه يليزة مهاجرين آية تيسة إنه يليزة أنصار واتو ومدينة آية يكومي إنه يليزة واتو وينجين واتكوك يا بعد ياو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وعندوا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان من أنه يقسيما ومفنديش وقوسما صحابة kusema e mola wetu mletusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia katika imani wala taj'al fi qulubina ghillan na usijalie katika nyoyo zetu kuwa na mafundo na chuki na husda kwa wale walioamini ambao ni maswahaba haya ndio maneno waliofundishwa watu watakaokuja baada ya maswahaba lakini wewe katika hitima ya ndugu yako utasoma dua hilo na yule ndugu yako alikutangulia katika imani ni yule wa kwanza kuzaliwa kwa baba yako sahaba umweke na aya hii ikishuka huyo akuwepo kakako aliyekuwepo ni sahaba kwa nini umweki yeye wa kwanza katika aya hii ikamhusu na ukisoma aya nane lilfuqara almuhajirin ukisoma aya tisa walladhina tabawwa ad-dara aya ya kumi ndio hiyo tukisoma Qur'an tuisoma kwa uelewa huo kwa tunazungumza watu gani lakini ukienda kwa mashia kwamba hizo ni katika aya walizoweka hizo lakini Abubakar wanajisifu ndio hizo katika aya zao zile za kuwasema zile wamezitoa lau Qur'ani ile iliyofichwa mungeiona wametajwa wazi wazi majina yao kwamba ni wanafiki ileteni Ah sasa hivi kwa dharura tumesema itumike hii hii kwanza mpaka atakapotoka Mahdi ndio isomwe hiyo nyingine na hiyo nyingine hiyo mtindo wake uliokaa anayeweza kusoma hii hataweza kuisoma hiyo basi niwezeni nyinyi si wala tuna haja kwa hiyo sheria ya Uislamu iko wapi sasa tunavyoishi sote hakuna sheria tunofanya mpaka tunapotoka hadi hivi sasa tanabahu katika hili watu watanabah lakini watu kimwambia mtasikia hakuna ah, nimempeleka mtoto anasoma mpata shipo amekwenda huko amekwenda kadha tanabahu katika hili msikilizeni na Nasorobacho Allah amrehemu alipopata nafasi ya kwenda Irani sikilizeni wakati anafundisha tafsiri ya surati Abasa wa Tawalla akaelezea kisa chake kidogo cha safari yake Iran na yale yaliyojiri msikilizeni labda akisema mtaelewa na vile alivyofuatwa aweshia kutumikia ushia Zanzibar na yeye alivyosimama msimamo msimamo wake na yale aliyozungumza kwa hiyo tanabahu katika jambo hili wameteleza watu wengi sana طيب baadhi ya sifa ambazo walikuwa nazo masahaba kwanza as-salafu hum khairul umma wao ni watu bora katika umma huu hili halipingiki kwa sababu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim khairu ummati qarni watu bora wa umma wangu ni wa karne yangu mimi hauwezi kuwatoa maswahaba thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونه قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكل من له لسان صدق الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى أنا سمى كلا من يكتجوك خيري كلا أنت أن يتجوك من مشهور بعلم ألي مشهور كيلم أو دين أو ألكوا ديني يعني أنت أن يتجوك فلان ألكوا أنت وديني فلان ألكوا علمه anatajwa kwa vizuri mtu yoyote katika ulimwengu muislamu anatajwa kwa, kwa sifa nzuri hivyo mu'tarifun anakiri bi anna khaira hadhihi al-ummati kwamba watu bora katika umma huu humu sahabatu ni masahaba hakuna mtu wote katika mwana chuoni ambao anasema kinyume ya hivi wala mtu aliyekuwa ni mtu wa kheri katika watu wa dini kwa maana anasema kinyume ya hivi wanakiri kwamba watu bora wa umma huu ni masahaba wanaekataa ni wale watu ambao wao hawana nia nzuri na Uislamu kadhalika as-salafu hum afqahu al-umma na hapa yasikilize vizuri maneno yalizungumza al-Imam Shafi'i wallahi amezungumza maneno iko wazi kabisa kuielezea njia ya as-salaf watu katika dini yao katika Uislamu wao al-Imam Shafi'i rahimahullah wakati anafafanua kuhusu maswahaba na namna ya kuwafuata maswahaba ni afqahul umma ndio watambuzi zaidi wa dini na fiqhi katika umma huu qala ash-shafi'i rahimahullah al-imam ash-shafi'i rahimahullah anasema wa qad athna Allah الله wa ta'ala ala ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kwa hakika Allah hali يكون mitukuka amewasifu maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam fil qurani ndani ya qurani wat tawrah na ndani ya taurati wal injil na ndani ya injili aya moja tu ukisoma ya mwisho wa surati al-fath ina kutosha muhammadur rasulullah muhammad ni mtume wa allah walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffar na wale walio pamoja naye walikuwa maswahaba wale walio pamoja naye muhammad ashiddau 'ala al-kuffari ni wakali mno kwa makafiri ruhamaa bainahum wenye kuhurumiana wao kwa wao tarahum rukaa utawaona wao wakirukuu kwa pamoja sujadan wakisujudu kwa pamoja yabtaghuna fadlan min Allahi wakitafuta fadhila kwa Allah fadhila za Allah wa na radhi zake hakuwa mtu atafuta utawala bali Allah amesema hivyo wala hakuwa mtu atafuta cheo kuna mtu atafuta kadha kama jana nilivyotangulia kusema alafu Allah akasema dhalika mathaluhum fi at-taurah huo ndio wasifu wao ndani ya Taurati kwamba walikuwa ni watu wanasujudu kwa pamoja wanaruku kwa pamoja yabtaghuna ndio wasifu wao wa mathaluhum fil injili na wasifu wao ndani ya injili kazari'in ndio akaelezea kama mmea akhraja shatahu uliotoa mashuke yake fastaghlada fastawa ala suqihi akaelezea kama mmea lakini mmea wenyewe mwishoni yujibu zurraa unaomfurahisha wakulima unamfurahisha yule mkulima aliyoulima ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam ule ni mmea wake maswahaba akauotesha ukawa mzuri ukawa kijani mtu anaona kwamba nikivuna nitapata mavuno mengi kabisa ndio hivyo alivyokutazama mtume maswahaba kwamba watu hawa nikiwaacha uislamu utapika mbali na ni kweli wakati wa masahaba robo tatu ya dunia iliingia mikononi mwa waislamu ibaki robo moja tu robo tatu ya dunia nchi mbalimbali hiyo Cyprus ya sasa pia ilikuwa chini ya Uislamu na ndio nchi ambayo wakati imekombolewa sahaba budarda alikuwa analia wakati umekombolewa Cyprus iko mikononi mwa Waislamu analia akaulizwa mbona unalia na nchi kwa mikononi mwetu akasema ninalia kwa sababu ninajua Allah amewasalitisha hawa makufar kwetu sisi tumeichukua nchi kwa sababu tumemtii yeye nalia huenda ukafika wakati ndugu zetu waislamu wakamwasi Allah wakarudi tena hawa makafiri wakaichukua aje wameichukua ajichukua kadhalika ni miji mingi sana huko Andalusi Spain huko miaka 800 Uislamu ndio unatawala nchi nzima inazungumza lugha ya Kiarabu wametoka wanawachuoni mbalimbali na watu walikuwa wanasafiri kwenda kusoma vyuo vya dini ya Kiislamu hao kina Abu Ibn Hazm wanaotajwa hao wakina Abu Walid al-Baji na wengine katika wanawachuoni mbalimbali wa Kiislamu na kulikuwa na vyuo watu wanaenda kusoma ulumi mbalimbali katika ulumi za dini walikuwa wanaenda kusoma watu je iko wapi lakini mtu anaweza kuona pale anapoishia akaona uislamu na uislamu wa kuundaunda maanake kwetu historia zenyewe za kuundaunda si za kweli nyingi nilisikia alafu ikawa hivi lakini zile zimedhibitiwa kwenye vitabu na mtu aliyefika anajulikana sahaba fulani alifika sahaba fulani alifika sehemu fulani kwa maana ule mmea aliouacha mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana alivyosema liyaghidha bihim alkuffar Allah amewafanya vile ili awatie chuki makafiri alimamu maliki anasema mtu yoyote anemchukia sahaba itamhusu sehemu hii ya aya hivyo ndivyo wanavyoelewa maulama wa Kiislamu wanavyoisoma Qur'an na kuelewa masahaba nafasi zao sasa alimamu Shafi anaeleza hivyo akasema addau ilaina sunana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hawa masahaba wametufikishia sisi sunna mwenendo mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam washahaduhu na wakamshuhudilia walimshuhudilia mtume sallallahu alaihi wasallam walwahyu yanzilu na hali ya kuwa wahyi ukiteremka alaihi ukimteremkia na walimshuhudilia kwa maana walikuwepo wakati Qur'ani ikiteremka watu hao faalimu ma arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakafahamu aliyokusudia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wako naye aya imeshuka anawaelezea aya hii maana yake hii hii kwenye Qur'an usikia wayasalunaka wayasalunaka pale ni masahaba sio shekhe fulani unamjua wewe hiyo wayasalunaka ni masahaba ndio mtu aenda anauliza kadha anauliza hivi wayasalunaka anil mahidhi wayasalunaka anil ahilla wayasalunaka anil yatama zote hizo wanauliza masahaba kwa sababu zinasomwa zile aya au wanaanza kuuliza inakuja aya inazungumza alafu anaambiwa ndio maana Abdullah ibn Mas'ud yasema anayejua kila aya kwenye Qur'an imeteremka wapi kwa sababu gani saa ngapi mtu kama huyo utamwambia nini kwenye hii dini namna alivyoipata vile ghadhan tariya dini tamu laini nzuri kabisa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam haijaingiliwa na bid'a wala kuna mtu ampewa pesa akabadilisha maneno wala mwingine amtafsiri aya ili yavutie upande wake hakuna iko safi kabisa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam washahaduhu wamemshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam wal wahyi yanzil mara nyingine wananyamaza kimya wanamwangalia wahyi unavyoteremka wanamtazama mtume sallallahu alaihi wasallam akimaliza pale anawaambia wewe unaonaje watu hao kwa hiyo wamemshuhudia wakaelewa mtume anakusudia nini sallallahu alayhi wa alihi wasallam waarafu min sunnatihi wakafahamu katika sunna zake ma ambazo arafna sisi tumezijua wajahilna na zile ambazo hatukuzijua wao walizijua kuna mambo mengine sisi tumeyajua mengine hatukuyajua lakini wao wali walizetu waliyajua kwa sababu wameishi naye wameishi naye wamemuona kwa sababu wao wanaweza kusimulia mtume alivyokuwa nakula wametusimulia lakini sisi hatuwezi kutasawari kama walivyokuwa wao wanapozungumza Umar bin Khattab kwamba ikishuka hiyo aya alyawma akmaltu lakum dinakum ilasa ah, ilikuwa Ijumaa siku ya Arafa baada ya salati al-asri na mtume yuko juu ya ngamia hivi kweli wewe utajua kama alivyokuwa yeye vile anavyo taswira wakati inateremka ile aya na yale mazingira kwa hiyo hata katika kuelewa ataelewa zaidi kuliko mimi na wewe kwa sababu huyo anemtaka hivyo ndio yupo pale anaeleza kama wana mushkili wowote wanamuuliza na wakishajibiwa basi wameshamaliza mushkila wao ndio walivyokuwa masahaba si maswali ambayo wanauliza watu wa kisasa mtu za kumuuliza je kitu fulani kitu fulani hivi hivi je nikifanya kinyume chake au umeniulizia nini sasa masahaba hawafanyi hivyo ukimuuliza mtu kwamba je kitu fulani kwamba kitu hiko fanya hivi hivi je kama mtu amfanya kinyume chake maswali kama hayo haulizi wala mtu aleka kwenye vikao vya ilmu haulizi hivyo haulizi hivyo na ndio maana alimamu Malik rahimahullah katika majawabu as-salaf angalia mwenendo wao katika kujibu maswali yao namna wanavyozungumza ilmu yao maneno yao kuiga ule mwenendo wao na sisi pia alimamu maliki ameulizwa swali msikitini kuhusu Allah aina Allah jawabu ni Allah fi samaa nusus ziko nyingi ziko hivi tumeelewana ar 'ala al stawa masahaba walisomewa hivyo na wakaelewa hivyo kama arrahmanu ala arshi istawa kaifa stawa swali hilo hawajauliza masahaba wameuliza wale kuja baadaye na aya hii wao walikuwa wanaijua wakijuaje huyo anayeuliza kaifa stawa kwani wale waliotangulia waliielewa vipi hiyo istawa na ndio maana alimamu Malik ambaye katika zama zake hakuna mtu akitoa fatwa Madina kama yeye alimamu Malik peke yake angalia namna alivyoeleza hii aya na ni mwalimu katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia alistiwa'u ma'lum kuwa Allah yuko juu mbinguni amestawi mbinguni jambo hilo lenye Allah yuko mbinguni lakini walkaifu na ile namna alivyo uko mbinguni majhulun haijulikani sio ajui yeye yani hiyo ndio ilivyo katika uislamu inatakiwa isemwe hivyo yeye ameirithi alimamu Malik hiyo ni itikadi na ni jawabu ambalo amelielewa kutoka kwa as-salaf kabla yake yeye wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun na kuamini hivyo ni wajibu wasualu anhu bid'atun ah, alipo ndio umeleta wewe ndo maana yake na kuuliza ni uzushi kama ulivyofanya wewe na nakuona wewe ni mtu wa shahadi mtoeni nje ya msikiti huyo akatupiwa nje huyo ameleta uzushi haya uzushi wake ulioletwa mpaka leo upo sasa mimi niache jawabu la Imam Maliki nikusikize nitamjibu vipi alivyojibu Imam Maliki الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه hivyo hivyo ndio jawabu la Jumali na huyo Imam Maliki ndo aliyesema kuhusu aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina so, lam yakun yawma idhin dina jambo ambalo halikuwa wakati huo dini inateremka aya hii fala yakunu liyawma dina haliwezi leo kuwa dini huyo ni shekhe wa alimamu Shafi alivyouliza Imamu Shafi kuuliza jamaa zake wa makka nimeshahifadhi Qur'ani kijana wa miaka kumi ameswalisha tarawih ameswalisha makka anauliza niende wapi nikasome fiqh wanamwambia nenda huko Madina kuna mtu anaitwa Malik bin Anas Madina Imamu Shafi anaambiwa akasoma akahifadhi muwatta kabla ya kwenda amekaa na Imam Malik mpaka amekufa ndio mwanafunzi ameondoka Imam Shafi ameishi kwa Imam Malik anasoma mpaka amekufa Imam Malik yeye ndio ameondoka mtu huyo unamuonaje na anatoa jawabu la namna hii sasa ukichukua madhehebu yao useme kwamba ah wanasema hivyo au mawadia eh na huyo Malik pia na, lakini Imam Shafi ila kusoma kwake mpaka amekufa ndio ameondoka hivi ndivyo vitabu vya ilmu vinavyosema na haya ndio majawabu waliokuwa wanayatoa watu wakati huo wa mwanzo namna wanavyoziba mianya kwenye suala la aqida na kuwabakisha watu katika mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam masala sasa kwamba Allah yuko kila mahali bwana eh, hiyo eh, sasa ndio unge, unge, upande wakati wa Imam Malik katika watu wangetupwa kutoka msikitini ni wewe namna watu walivyokuwa wataki maskhara katika mambo hayo tayib wanasema alimamu Shafi rahimahullah anasema wa hum fawqana fi kulli ilmin na wao masahaba wako juu yetu katika kila ilmu wewe na ilmu zako zijue wewe masahaba wako juu katika eh, kila ilmu upande wa dini masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wako vizuri kabisa wajtihadi na ijtihadi pia wako juu yetu kama kuna wanawachuoni walifikia jitihadi hauwezi kuwapata masahaba wa wara'in na kujichunga na mambo ambayo yanatia dosari dini yao wao wametuzidi wa aqlin na akili pia kiakili masahaba pia walikuwa juu kwa akili wa ara'uhum lana ahmadu na rai zao kwetu sisi ni rai nzuri wa aula bina na ni bora kwetu sisi min ra'yina kuliko rai zetu inda anfusina katika nafsi zetu inapokuja rai ya sahaba yetu tunaiweka pembeni huyo alimamu Shafi rahimahullah anasema hivyo walam nakhruj an aqawilihim na hatutoki nje ya kauli zao yale tunayozungumza katika dini na kuyatolea fatwa yapo ndani ya maneno ya maswahaba namna tunavyoelewa ndio sisi tunavyozungumza vile fatwa zinazotolewa na maimamu imamu shafi tumezungumza hili ili tumefanya hili hatutoki nje ya maneno ya maswahaba vile tunavyoelewa wao vile ndio tunavyoeleza wa in qala ahaduhum na akisema mmoja wao jambo fulani la kidini fatwa fulani akiitoa walam yukhalifuhu ghairuhu na hakupatikana mwingine mwenye kumkhalifu mwenye kumpinga sahaba amezungumza jambo fulani na hakupatikana mwenye kumpinga akhadhna biqaulihi tunaifanyia kazi kauli yake kwa sababu hiyo inakuwa ni ijma sukuti wale wamenyamazia hawawezi kunyamazia bid'a masahaba hawawezi kunyamazia bid'a kadhalika akaendelea na maneno yake kwamba na lau kama wakisema jambo wengine na wengine wakapinga tunaangalia aliye karibu na dalili lakini hatutoki nje ya nini ya maneno ya nani na ya nani eh ndio asalafi wenyewe hao ndio hao alimamu shafi anasema asalaf humu sahaba ni masahaba haya maneno yanakujulisha nini wewe imamu shafi kwamba hatutoki nje ya kauli zao masahaba kwa maana hata zile fatwa wanazotoa aima na ndio maana maimamu hawa ukiangalia walikuwa ni watu ambao fatua zao unaona zina Qur'an na Sunna na walivyoelewa as-salaf na ikitokezea kuna ijtihadi mtu amekosea tumeelewana kwa ijtihadi kwa sababu walikuwa ni mujtahidun atapata ujira mmoja atapokuja mwingine akakosoa na kuweka sawa sawa sawa na kuchukua vile vilivyokosolewa ile iliyothibiti inafanyiwa kazi na ile kauli ya imamu itaachwa lakini itafanywa nini ah, kwa kuheshimiwa sio kwa maana imevunjiwa heshima sio maana yake hiyo sio maana yake hiyo yani wewe ukisoma katika vitabu labda vya vya Hanafia kwamba imamu kumcha imamu anachaguliwa mtu ambaye ana Qur'ani sana ikiwa kwenye Qur'ani wanafanana anayejua sunna ikiwa anajua sunna anafanana wa kwanza kusilimu kuhama kufanya hijra kuingia katika Uislamu wamekwenda mpaka wakasema e, ikiwa vyote wanafanana ataangalia mtu mwenye mke mzuri kwa sababu ndio wenye utulivu kwenye swala ndio utasema hivyo kwamba e, ndio madhehebu yangu nasema hivyo ndio maana hiyo ukiambiwa ndio kwa mkali na kuna lingine la mwisho siwezi kulisema hapa ubisema pia lakini halipendezi kuzungumza lakini wamelitaja lingine kwamba je wote wakiwa na wake wazuri wana lingine wamelitaja lakini naona nisiliseme hapa sasa kwenye vitabu kuna mambo mengi tu yanatajwa kuna mambo mengi yanatajwa lakini kuangalia maelezo yanayotolewa na wanachuoni kwenye vitabu yale yanayokurubiana na nini na nususi za za kisheria na vile walivyokuwa masahaba hivyo ndio vinavyotakiwa kuziangalia lakini kuwa kitu kitu fulani kimekhalifu si kwa maana yake mwanachuoni yule unamtukana au hafai au kadha ah, mambo ya kielimu hayasomi kama hivyo utasoma mambo mengi utakuta umekosea na hawa tunawazungumza si kwamba walikuwa wakosei kwamba huyo albani kama kama mtume si kweli mambo mangapi kwani sisi hatukubaliani naye ambao wanawachuoni wa sunna wamemkosoa na wengine wametumia maneno makali pia ni kosoa hao kina Sheikh bin Baz ah, si kwamba hawakosei hawakina ibn au ibn Taymiyyah anakosea. Si kwamba ni manabii wakisema sisi ndio tuko hivyo hivyo. Basi kama ingekuwa hivyo ingekuwa bora zaidi ya maimamu kuliko wao. Huyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwanza katika fiqi msimamo wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mtu asiyeswali kama apingi si kafiri ndio yeye anavyoitakidi mtu asiyeswali kama hapingi anakubali kwamba swala ni faradhi si kafiri huyo wahabi wenyewe yuko hivyo ndio msomaji huyo wahabi wenyewe ndio wahabi sasa huyo ndio yuko hivyo hasa mbona kinyume nyume mama lakini pia kwamba wapo wanaotilia nguvu maneno mengine ahadithi ah, za mtume allah alayhi wasallam na maswahaba lakini huo msimamo sio kwamba yule Sheikh ibn Abdul Wahhab ndio msimamo wake sio huo sio huo na kuna maneno mengine hapo kwa wanachuoni wa madhehebu ya kishafi maneno makali kabisa lakini katika madhehebu ya Imam Ash-Shafi rahimahullah طيب قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى امسما الامام ابن القيم رحمه الله تعالى القول في جواز الفتوى بالاثار السلفيه ketika a'lamul muwaqqi'in ameweka sehemu anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema al-qawlu qawli fi jawazi al-fatwa ya kujuzu kutoa fatwa bil athari salafia kwa athari za za za salaf yale walioyafanya as-salaf mtu katolea fatwa kwa matendo waliofanya nani as-salaf kwamba jambo hili haliko hivi kwa sababu fulani alifanya kadha wa kadha wa kadha akasema fi jawazi alfatwa bil athari salafia bil athari salafia fi jawazi alfatwa katika kujuzu kutolea fatwa kwa athari za salafi wal fatawa sahabia na fatawa za masahaba yani kujuzu kutolea fatwa fatawa kwa fatawa za masahaba kama sahaba fulani alifanya kadha sahaba fulani aliuliza akasema hivi sawa na wengine katika wanawachuoni as-salaf akasema wa annaha aula bil akhdh biha na kwamba hali ilivyo ni bora kuzifanyia kazi fatua hizo min ara'il mutaakhirin wa fatawihi kuliko rai za wanawachuoni waliokuja baadaye na fatua zao kufanyia kazi fatua na athari za as-salaf ni bora zaidi wa anna qurbaha ila sawabi na kwamba kukurubiana kwake na usahihi kuwa karibu kwake fatwa hizo na, na usahihi bihasabi qurbi ahliha ni kwa kuzingatia ukaribu wa wale watu wake min asri rasuli na zama za mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi wa ala ali yani na kwamba zile fatwa za as-salaf zipo karibu zaidi kwenye kupatia sawa ni kwa kuzingatia wale watu wake pia walikuwa karibu zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana fatwa zao zipo karibu zaidi na kwenye kupatia wa anna qurbaha na kwamba kukurubia kwake ila sawabi kwenye kupatia bihasabi qurbi ahliha na kwa kuzingatia ukaribu wa wale watu wake wa hizo fatwa من عصر الرسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ukaribu wa wale watu wake na zama za mtume sallallahu alaihi wasallam fakullama kana alahdu birrasuli aqraba kila inapokuwa ahadi zama kwa maana kila unapokurubiana na zama za mtume sallallahu alaihi wasallam unapokuwa karibu na zama za mtume kana sawabu aghlaba kunakuwa kupatia ndio kwenye nguvu zaidi kila unapokuwa karibu na zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na kupatia katika dini kuna kwa ndio nini karibu zaidi kwa hiyo hawezi kufanana mtu wa mwaka mbili na mtu wa mwaka 300 400 na mtu amekaa hivyo hivyo na uwezo kufanana na watu wa miaka saba huko na sisi pia ndio bwana mmoja katika wanawachuoni alikuwa anashangaa kwamba daula ya Kiislamu ipo ile Ottoman Empire ipo anasema ninashangaa kuna daula ya Kiislamu alafu kuna watu hawajui kusoma Qur'ani anashangaa katika wanazuoni ah kuna watu hawajui kusoma Qur'ani na daula ya Kiislamu ipo je wakija sasa